บุ๊กทูเจ็ดสิบเก้าเดวิดอินซีเดมเดสตคำคุณศัพท์สองพรีเดวนิกดวาดิฉันสวมชุดสีฟ้าอบลิเชโนอิมามมูตรอบลิโค ดิฉันสวมชุดสีแดง Oblečeno imam rdečo obleko. ดิฉันสวมชุดสีเขียว Oblečeno imam zeleno obleko. ดิฉันซื้อกระเป๋าถือสีดำ Kupil bom črno torbico Kupila bom črno torbico. ดิฉันซื้อกระเป๋าถือสีน้ำตาล Kupil bom rjavo torbico. Kupila bom rjavo torbico. ดิฉันซื้อกระเป๋าถือสีขาว Kupil bom belo torbico. Kupila bom belo torbico. torbica ดิฉันต้องการรถคันใหม่ potrebujem nov auto ดิฉันต้องการรถความเร็วสูง potrebujem hiter auto ดิฉันต้องการรถที่นั่งสบาย potrebujem udoben auto ผู้หญิงชราอยู่ชั้นบน Tam กอร์ไ j สต a นูเยสตาร a ž e นสกาผู้หญิงอ้วนอยู่ชั้นบนมส m zgoraj stanuje d e b e ลา ž e นสกาผู้หญิงอยากรู้อยากเห็นอยู่ชั้นล่าง Tam zgoraj stanuje radovedna ženska. แขกของเราเป็นกันเอง Naši gostje so bili prijetni ljudje. แขกของเราเป็นคนสุภาพ Naši gostje so bili vljudni ljudje. แขกของเราเป็นคนน่าสนใจ Naši gostje so bili zanimivi l j u ดิฉันมีลูกที่น่ารัก Imam ljube o t r o k แต่เพื่อนบ้านมีลูกซน Toda sosedje imajo nesramne o t r o ลูกๆ ของคุณเป็นเด็กดีไหมคะ So vaši otroci pridni?